man sallama idza qama babin haƙƙin wanda ya sallama idza qama a lokacin da ya tashi daga majalisi قال البخاري حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا بسام قال سمعت معاوية ابن قرة قال قال لي أبي يا بني in kunta fi majlisin tarju khairahu fa ajlad bika hajatun fa qul salamun alaykum fa innaka tashrukuhum fi ma asabu fi dhalikal majlis wa ma min qaumin yajlisuna majlisan fa yatafarraquna anhu lam yuzkarillahu illa ka annama tafarraqu an jifati himarin wannan hadisin an karbo shi daga ma'awiyar ibn ƙurra ƙala ma'awiyar ibn ƙurra ya ce ƙala ni abi ya ce babu mahaifina ya ce mani ya budai ya ke ɗaddana in kun tafi majalisin idan kana zaune a wani majalisi ta ruju khairahu wanda wannan majalisin kana fatan samun alkhairi a cikinsa tarju khairuhu kana fatan samun alkhairi a cikin shi to ya ce fa ajlad bika hajatu sai wata bukata ta same ka ta ka tashi daga wurin to faƙul in za ka tafi ka ce mun salamun alaikum almasar kaga sallama ta fito ko salamun alaikum sallama ce ta wani ya ce ka ce musu salamun alaikum fa innaka tashrakuhum fi ma asabu fi zalikal majlis to ko da kai ka tafi duk abin da suka yi na daidai a wannan majalisi duk da baka nan za a sharin da kai na lada ake nufi ba na kuɗi ba don kan bayan ka ce an kawo kuɗi ka ce an ce da kai lada za a in sun yi abin aikin alheri aka samu lada to duk da baka nan sai a ce ai wani ma ya zauna wurin tahiya bukata ta sanya ya tashi shi ma a bashi sai a bashi manzo ya ce wa ma min qaumin yajlisuna majlisan babu waɗansu mutane wanda za su zauna a wani wurin zama a wani majlisi fa ya tafarraquna anhu lam yuzkarillah har a zauna har a tashi ba ambaci Allah ba illa kanat tafarraqu an jifati himari face sai ya kasance kamar sun tashi daga naman jaki sun tashi daga cin naman jaki kakausan naman jaki cin shi ayayin muni saboda musulunci ya haramta shi to ka duba yanzu majalisi nawa ake zuwa a fara ba a mace Allah ba har a zauna har a tashi kwaci-kwaci ka ji an faɗi sunan allah ba allah sauri قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة أنه سمعه يقول من لقي أخاه falyusallim alaihi fa in halat bainahuma shajaratun au ha'idun malaki laqiyahu falyusallim alaihi wannan daga abu huraira annahu sami'ahu kula, an ji shi yana cewa shi abu huraira yace mallaqiya akahu falyusallim alaihi duk wanda ya gama da ɗan uwansa musulmi falyusallim alaihi abu huraira ce mai sallama fa in halat bainahuma shajaratun idan itaciya ta shiga tsakaninsu aw idin ko wani bango sun malakiyahu sai suka sake haduwa falisallim alayhi sake mai sallama kun gane abin da yake nufi misali kun haɗu nan sai kuka sallama da kuka sallama a nan sai itaciya ta shiga tsakanin ka zaga wata shi kuma ya zaga wata sai ku sake haɗewa sai ka sake mai sallama ko kuma bango ya shiga tsakanin sai ka sake mai sallama to ka kai sai ka ce to ai kai tare muke tunda ita to ai tare kuke bana tunda ita ce ta shiga tsakanin ku ai kana kallon shi ba ko wani dan bango haka kaga dai ita sallamar da gaskiya ya ta ake yi to haka abu huraira yake cewa قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الضحاك ابن, ابن النبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتندلق طائفة منهم عن يمينها wa da'ifatin an shimaliha fa idan taqaw sallama ba'dhum ala wannan ruwa ta fito mana da abin yadda yake Anas dan Malik yace anna ashaban nabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kanu sun kasance ya kunu na mujtami'ina suna tafiya a tare suna tafiya a tare shajara sai a zo wajen wata itaciya tunda kaga wancan ai daji ne ko wani abu suna tafiya haka sai ga itace to aka ga itace ai ba keta ta za su yi su wuce ba yanzu dole za a rabu wani yabi nan wani yabi nan sai a sa itace tsakiya <laughs> to idan suka yi haka fatan ɗali kuɗa ifatin minhum an yamina waɗansu sai su bi ta damar itaciya waɗa ifatin an shimaliha wasu kuma su bi ta hagu to kaga aka yi aicin za a haɗe gaba kuma shi ne ce fa'idal ta ƙau in aka sake haɗewa sallama ba'aduhum ala ba'adin assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa rakatu sai a ci gaba da tafiya ita ce kawai ta shiga tsakani ka gani yadda suke yada sallama kenan <laughs> yadda suke yada sallama kenan ita ce kawai ta gita musu amma sai sun yi sallama babu man da hana ya da hulil musafa babu wanda ya shafa turare a hannunsa lil musafa don gaisawa da mutane ka kuma wani wani abu kawai shi zai shafa turarensa ya shafa ma hannunsa turare hannun ya ta kamshi manufarsa shi ne duk sun gama ɗan'uwansa musulmi ya ba shi hannu ya ci kamshin hannun shi kaga ya ba musafahar muhimmanci kenan ko ba haka ba ya ba ta muhimmanci amma yanzu wani bai iya ba kowa hannunsa shi bai gaisa da kowa ko wanda bai gaisa da kowa kaga ya zai yana asara bai sani ba ne ba قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا خالد بن ابن كداش قال حدثنا عبد الله ابن وهب المصري عن قريش البصري هو ابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح إدهن يده بدهن طيب لمسافحة إخوانه ثابت البناني يقول أنس anas يا malik إنجري kasance idda hada ya dahu sai ya shafa turare a hannunsa da wani turare mai kamshi limusafahati ikhwanihi saboda gaisawa da yan uwa musulmai kai ma kana babu at-taslimu bil ma'rifati wa ghayriha babin sallama dan an san mutum da ma wanda ba a sani ba ita sharadin sallama ba sai ka san mutum za kun san da suna ɗauka sai ka san mutum za ka yi mai sallama shi musulunci musulmi kawai ya ce kai musallam haddasana qutayba qala haddasana lais an yazid ibn abi Habibin, an abi khair an Abdullahi ibn amru anna rajulan qala ya rasulullah ayyu salami khairun قال wa الدعام وتقرئ السلام على من أربت ومن لم تعرف wannan hadisin daga abdullahi ibn amru ya ce an na rajulan ƙala ya rasu da laye wani mutum ya ce ya manzan allah ayyul islami khairun afon ayyul islami khairun wani aiki ne na musulunci ya fi alkhairi ala sai manzan allah ce tuɗe imu ɗa'am ka ciyar da abinci wato ƙuri'u salam sannan ka karanta sallama ma'ana ka yi sallama alaman arabta da wanda ka sani wa mallam ta'arif da ma wanda ba ka sani ba shikenan ka san mutum yi mai sallama Ba ka san shi ba yi mai sallama inda ka fahimci musulmi ne ko ba haka ba don shi kahiri ba a fara yi mai sallama wannan kaga alamun musulunci tare da shi sai kai tunanin musulmi ne za ka yi mai sallama ko da ranar ka fara ganin shi sallama ana yin ta ne ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da haka baya daga cikin sharaɗin sallama cewa sai ka san mutum ko baka san shi ba za ka yi mai sallama inda musulmi ne idan ka ga wani mutum sai ka kyauta za mai zaton cewa musulmi ne sai ka yi mai sallama sai da ya wuce sai ya gane ba musulmi ba ne ba ya za ka yi na ah, akwai abin da ake eh akwai abin da ake ya za ka yi mashi na a yi layi kai ya ka sani ba ai ba yi kai ba saboda ka sani ba ne tunaninka musulmi ne sai da ya wuce sai ka fahimci ashe ba musulmi ba ne ba haka ba fari za ka ba saboda ai ba laifi kai ba baka sani ba ne amma dai shari'a ko abin da shar'anta eh? <laughs> a shari'a zuwa za ka yi wurin shi ka ce mashi kai na ɗauka musulmi ne ashe ba musulmi ba ne ba ce yi kuma na wa sallama to ka maido sallama ta sallamar da nema ka maido min haka kawai za ka ce mishi sai ce na maido ma shi kenan in ya ce ba a maido ba sai ka kyale shi <laughs> a bayan kai abinda aka shirata ba ka ce a maido ma sallamar ka <laughs> ka ce ya maido ma sallamar ka in ya ce bai maidowa shi kenan sai ka kyale shi mun fahimta domin idan ana zaune a kasar musulunci aika hira da za a karantar da su waɗannan abubuwa ba kawai haka nan za a iya da su domin suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci ne yanzu ne da ba wannan damar an ce ma da kai da shi ɗaya kuke 'yan ƙasa ne to ka gani amma dai ideally in a shari'ar musulunci ce duk za a gaya musu sai ma an gaya musu in ka ga musulmi ya taho ka kauce da haka a ƙasar musulunci musulmi bai kauce wa kahiri in musulmi ya taho kahiri ya taho to shi kahirin shi zai kauce za a gaya musu wannan sai ya yadda da haka in bai kauce ba za a kabo shi ya laifi to sai an karantar da su cewa in wani musulmi ya ma sallaba da kuskure to zai zo ya ce ka maido mai abin shi sai ka ce na maido maka <laughs> allah sa guda ce to ina ganin za mu tsaya ina allah ya kai musati mai zuwa sai mu tashi wannan babi na gaba wanda malam bai masa tarjama ba ya ce da ya babi ko wa alaikun na E... Não. Hum. Não? Não. E... Não. E... Não. Não. Não. Não. kai ma ka tashi ka je wannan wuri ka dawo sai ka sake sallama <laughs> ta kira kaga assalamu alaikum da shi ga ta jambi ya zo to ko da mutum ɗaya ne haka za ka ce mashi ko da mace ce haka za ka ce mata ko da mutane da yawan ne kuma haka za ka ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake sallama to haka wajen karba nan kuma wa assalam shi ma da siga ta sami iya zo aka yi kusancanta a karɓa sallama ba a ce wa salam ko wa salam ba an san mutum ɗaya ne amma dai haka lafazin sallama ɗin ya zo da siga ta sami da kuma haka ya kamata allah samu dace abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu

ka nemi gafara ba saboda ai baka yi mashi laifi ba domin inda aka sakan ma laifi da ya kuda kun yi laifi domin kai da kai mai ba shi ma ya kamata ya maka to shi ma sai ya zama tobe maka ba wanda inda shi ya maka shi sun yana ce in yi maka duk wanda ya ma sallama ko da kana ganin ba musulmi ne ba za a kafa sallama ba shi ka kamata ya yi da shi bai mishi ba yana tunanin kila ba musulmi ne ba to shi tun da musulmin ne sai ya mai sallama ga daga nan sai ya fahimci musulmi ne to amma in shi bai yi ba shi ma bai yi ba sai daga baya gano musulmi ne ba zai ce ya nemi gafara ba a wurinsa saboda lokacin ya riga ya yi gini akan wani hukunci wanda shari'a ta yadda da wannan hukuncin cewa ba a wanda ba musulmi sallama ba wannan babu laifi za a yi sai haka ba zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da na ce kawai <clears throat> zai kudurta cewa sallaka shi ta musulmai ce kawai ce wanda ba musulman wanda babban da shi domin shi musulunci ai yana jawo mutane ne idan ka zo ka kama sunan musulman kawa da shi zai ji kawa da shi sai ga baka masa sai ga kamuna mashi wariya amma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi bai san ban da shi ba ciki zai kuma ka shigo da shi ciki to wannan wani abu ne na ƙara jawo su zuwa ga kyawawan jin irin na addinin musulunci yana ya sa yau tara na tunanin mai amma da ka zo ka ce assalamu alaikum wa ne ka kira sunan shi sai ya ji wani abu ta ce ah, to ni ban da ni ba ke amma kai kawai shi da san abin da kai ba sai ce a ah, hada ni ma ya sallama ka fahimta wannan yana daga cikin hikimar yin haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum